Konpentsazio neugia martxan ezagidu martxoaren lehenian Euskal Elkargoak, bigarren bizitegi eta sasoiko mublatuen alokatziari buru egiteko. Baina ez da aski, fiskalitatearen aldetik, Parisetik gin beharko da aldaketa, Jean-René Etchegaray, Euskal Elkarguko lehendakaria. Il faudra pour le prochain exercice budgétaire que l'on puisse être assez... Euh, Ondoko aintzin boskari begira argi izanen gira. Zerga euh, aldarazi beharko dugu abantaila fiskalak euh, mugiarazteko. Sasoirako alokatzen dutenei kenduko zaiena, urterako alokatzen dutenek ukan dezaten. Ceux qui en bénéficient aujourd'hui pour les locations saisonnières vers ceux qui n'en bénéficiaient pas, euh, ceux qui donc euh, proposent des locations à l'année. AOH etxe bizitza antolatzeko autoritatea izan nahi du Euskal Elkargoak, hiru DS e 3DS legearen karietarat diferentziazio eskubidea aplikatuz, hortarako, lantale bat muntatu da Frantziako Lugaldea eta Koesioa Ministeritzan etxe bizitza ministroarekin. Et ce que nous arrivons déjà à faire avec euh, euh, notre syndicat des mobilités, qui est autorité organisatrice de mobilité. Cela procure à la fois des, pouvoirs euh, réglementaires supplémentaires, mais également... Et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons pouvoir être nous aussi autorité organisatrice de l'habitat. Likuko bizitigi politika indartzeko ere, hainbat erriko etxeren laguntzeko estudioa biatu du Euskal Elkargoak egoitza batzuren zahar berritzeko herri erdiak berpisteko sedez, zerrendan dira bokale, kanbo itxasu ustaritze baigurri uarte garazi, aurti, bastida, atarratze, aetze eta urruina.